Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару традыцыйна ў панядзелак выпраўляемся на шпацыр па нязведаных ці малавядомых куточках беларускай сталіцы. І маршрут для гэтага шпацару заўсёды абіраюць госці самі. Сёння пройдземся дарогамі гісторыкам аўтара некалькіх кніг пра заходнюю беларусю двах сороквых гадоў кандыдата гістарычных навук ігра мельніхова вітаю ігр. Прывітанне добры вечар. Сам ты нарадзіўся ў бабруйску. Зараз жывеш у заславе, калі не памыляюць. Так, ладно. Э, вучыўся ў мінску. У Менску, ў Варшаве, ці можаш у такім выпадку сказаць што мінск твой горад што ты любіш мінск <laughs> добрае пытанне насамрэч я себе адчуваю карным мінчуком ужо хоць з 89 -го года жыву мінску не нарадзіўся ў горадзе але вельмі люблю сваю сталіцу вельмі люблю свой горад люблю яго гісторыю люблю яго сучаснасць вот зараз ішоў на нашу размову і фатаграфаваў любімы мінск таму што кожны ракурс вельмі цікавы жывеш за славе не так часта бываеш вельмі часта <laughs> бываю, я і за Браславі фатаграфую, але мінск сапраўды шыкоўны. Зараз шмат экскурсій, зараз шмат розных сустрэч замежнікамі з расіянамі, з беларусамі, нават нашымі мінчукамі і ўвесь час открывваецца нешта новае. І... напрыклад тых самых расіян у плане экскурсій, што найбольш цікавіць, што іх уражвае найбольш. Ну, я сам займаюся міжвайным часам ты добра сказаў пра гэта і канешне я раблю акцент у сваіх экскурсіях міжвайны час і вось гэты даваенны канструктывізм ці будынкі якія ў цэнтры ёсць гэта цяжкая гісторыя беларусі э, я рассказываю праз будынкі які захаваліся ў нашай сталіцы іх уражвае вот зараз былі шмат шмат экскурсій э, калядных навагодніх і ўсе казалі слухаць мы ж не ведаем гісторыю беларусі зусім а Не, не ведаем гісторыю мінскасе беларусі ведаюць гісторыю была так, ладно але прынамсі ты ты экскурсанты тыя госці сталіцы якія прыязджаюць да мяне то дакладна выязджаюць з ведамі А ёсць сваё любимае месца ў мінску Uh, да гэта плошча незалежнасці ну, маю на увазе зараз не з пункту гледжання гістарычнага навуковага а вось э, што называется для душы А, ёсць некалькі месцаў я карэнны меншук в двухкосе <laughs> ёсць некалькі месцаў а якія звязаны з маім жыццём гэта сапраўды плошча незалежнасці таму што гэта педуніверсітэт які я скончыў там мой альма-матар гэта месца дзе шмат прыемных момантаў а другое месца якое заўсёды прывожу прыклад гэта вуліц крынаўскага дзе прайшло маё дзяцінства і дзе вісела шыльда і вісіць дзякуй Богу зараз кастуся каліноўскага дзе вельмі шыкоўна прыгожа і дзе адчуваецца вось гэтая мяжа паміж горадам і вёскай там яшчэ ёсць высокавольтныя лэпы лініі стаяць там яшчэ ёсць нейкія такія ўзгадкі людзей пра тыя часы калі вось лагойскі тракт быў зусім не мікрараёнам мінска это была дарога Ну і шмат гісторый вельмі цікавых. Але вось калі ўзгадаў плошчу незалежнасці гэта у нас не было ў планах скажу для слухачоў але э, мне вельмі цікава як тады выглядала плошча незалежнасці калі э, ты вучыўся ў педуніверсітэце мяне штрафавалі э, за нелегальны э, парушальнік за пераход э, не палоні недозволеным месцы калі спрабаваў перабегчы вуліцу з боку вось гэтага куст кусцікаў які былі ў цэнтры у бок чырвона касцёла то бок вуліца савецкая яна была аўтамабільная і яшчэ што мне вельмі запомню запамяталася так добрым білася у мозг як кажуць гэта люк каналізацыйны з надпісам менск гэта даваенны люк які быў вось побач з домам ураду і А можа ты яго далейшы лёс ведаеш э, ну я ведаю калі ён знік калі пачалі будаваць э, сталіцу нашу любімую сэнсе гандлёвы цэнтр mm -hmm. то канешне там шмат чаго змянілі і тады знік вось гэты гістарычны люк але насамрэч і зараз тое што змянілася у плошчы таксама мне насамрэч падабаецца то яна па-іншаму стала і я вельмі зайздрошу студэнтам якія э, зараз могуць ксеракопіі зрабіць паесці ў добрым месцы пасядзець э, пахадзіць адпачнуць дзесьці паміж заняткамі тому что калі мы вучыліся там былі свае складанасці якія ну, просто банальна трэба было у калі напрыклад серракопія сламалася 10 тут трэба было пабегшы кудысьці пашукаць а калі гэта напрыклад не ў будынку універсітэта ці будуць під універсітэта то гэта можа быть за пару кварталаў гэта напрыклад старыя саўдэпаўскія ці савецкія общепіты кропки общепіту дзе я прынцыпова не харчаваўся і не любіў гэта і выбіраў лепей застацца галодным чым есці што попала а зараз ёсць усё есть магчымасці схадзіць і спакойна быць за свой страўнік за свой час ну, і прынамсі гэта аблягчае жыццё а сваё самае першае знаёмство мінскам памятаеш вось я ўжо часткова адказаў таму што гэта вуліца кліноўскага калі мы прыехалі і самае першае было яшчэ якраз звязаны ўжо з нашай перадачай гэта віленскі вакзал <laughs> дакладна гэта 86 год гэта яшчэ той час калі я мы не пераехалі але трэба сказаць тады вакзал уже не быў віленскі <laughs> пасажырскі але насамрэч гэта быў віленскі вакзал для зараз я ўжо скажем так называю яго віленскім таму што ну, гэта дадае такую ауру не ведаю цікавасці для тых жа турыстаў для тых жа мінчукоў якія просто банальна часта не ведаюць гэтага і вот тады да сапраўды гэта было 86 год упершыню знаёмства з мінскам праз вокзал А што вось тады вапеша бікеты былі які-то перыяды якія гады э, і што людзі якія прыязджалі ў мінск выходзілі э, на віленскім вакзале э, з чым сустракаліся якіх сустракаў мінск тады а у Э, тады мне было 6 гадоў гэта был э, чорнобыль і меня просто мама взяла ў ахапку і мы поехалі ў москву ратавацца вось гэты самы такі цяжкі час э, здаецца гэта было лета здаецца таму што я памятаю што цёпла было напэўна але яшчэ 1 траўня 86 -го года я быў на парадзе москву бабруйску А вось летом уже паехаў туды і кінулася вочы канешне вежы вароты ў горад я конечно нічога не ведаў але памятаю добра тыя моманты памятаю рух і памятаю вялікі такую вялікую шкляную браму фасад гэтага вакзала старого тады будынку само сабой маленькі быў не звяртаў увагу на пасажыраў але тады ехала вось некалькі чалавек я памятаю нейкі інжынерку паехаў ехалі здаецца на канферэнцыю нейкую на мы ехалі да сваякоў у Маскву. А чаму гэты вакзал называўся віленскім? Ну, Вільня горад, так. які знаходзіцца побач, гэта, канешне, асаблівая гісторыя, скажам так, гэта лібаўромніцкай чыгункі, якая спалучала край краіны Балтыі, тэрыторыя, які ўваходзіць тады ў расійскую імперыю з горадам Громны ў краіне. І Вільня гэта была Яна тады была сталіцай рэгіёна можна было сказаць і яна міжвайны час была сталіцай тады гэта, э, тады гэта расійская імперыя мой навазе э, перыядыкі час гэта а, будаўніцтва гэтага вакзалу гэта звязана з расійскай імперыяй калі ў расійскай імперыі пачалі будавацца першыя чыгункі гэта 70 года 19 стагоддзя і спачатку быў драўляны вакзал быў пабудаваны на ось, на гэтай лініі лібаўромінскай чыгункі так як э, мінск это не сталіца але мінск это цэнтральны горад губерній потым гэта был ўжо канец 19 стагоддзя 90 гады 19 стагоддзя калі з'явіўся каменны такі які мы бачым і ведаем са здымкаў такі тюремок можна сказаць па-расейску і Э, і той вакзал які бачыў маленькі гармельнікаў гэта былі ўжо будынак быў ужо будынак рэконструяваны 45-46 годах будынак 40-го года калі яшчэ один этап быў у гісторыі таго вакзала які ўжо не перестаў быць віленскім у савецкі час але быў мінск пасаж ну, уже столькі разоў яго рэканструявалі разбуралі і гэтак далей усек думаеш э, ці мэтазгодна было б яго скажем аднавіць замест таго вакзала які сёння мы маем э, аднавіць тое што было першапачаткова ведаеш віталь тут справа такая што ці быў гатовы той вакзал маленькі да такога пасажырапатоку які зараз адбываецца калі э, наш вакзал сённяшні міск пасажырскі пабудавалі кажуць што гэты не зусім ужо спраўляецца але э, яго здалі здаецца 2002 годзе а там і прэмію прэзідэнт уручаў па моему здаецца у пятым ці шостым годзе аўтарам ужо новага вакзалу то я вот сваё ўражанне магу сказать сказаць что я быў просто здзіўлены такой зручнасцю такой прыгажосцю гэтага вакзала а зараз канешне весь час э, глобалізацыя да я себе знаць і людзі падружуюць ездзіць э, ходзяць і канешне праз мінск зараз заўсёды транзітны цэнтр э, і падаецца што той маленькі вакзал яго добра паказваць турыстам і дзесьці там вот збоку а у на тым месцы, дзе ключавая ключавая вузлавая станцыя, ну, я думаю, што цяжка было б гэта ўсё зараз уявіць. Я знайшоў такі цікавы факт, калі рапта памыляюся э, папраў э, у 1905 годзе з вільнінскага вакзала пачаўся рух дачных цягнікоў у мінскія прыгарады курасоўшчыну так. і серабранку так. тады гэта оказывается былідач так разумею так нейкіх высокопоставленных чыноўнікаў ну у расійскай імперіі чыноўнікаў я скажу больш что праз наш вокзал вот мінскі пассажирскі ці віленскі вокзал хотела шмат таких люсовызначальных <laughs> технікоў калі так можна казаць один з іх это транссибирскі экспрэс які хадзіў у міжваенны час у 20 сороковые гады гэта экспрэс уладзівасток парыж у ці парыж у владивосток а рух быў такі что цягнік ішоў да станцыі не гарэлая ну год не год але прынамсі у ездили там вельмі шыкоўна э, пульманаўскія вагоны э, берешь так сабе уяўляю берешь адпачынак увесь там 20 колькі дзён 30 дзён і толькі туды даешь ну, ты ведаеш глядзеў там э, цягнік напрыклад гісторыю вось Орент экспрэс да? так, так, так, так. і вось как яны ехалі як яны там <laughs> у них жыццё было частка жыцця праходзіла ты в цягніку так і вось у гэтых маякоўска які напісаў верш пра савецкі пашпарт ён напісаў яго ў гэтым цягніку і магчыма ён яго пісаў якраз на полу на, на, на, на вось гэтым участку ад мінска да негарэлага Мы, дарэчы, на тыя ж дачы э, з Александраўскага вакзала адпраўляліся цягнікі. Расійскі э, вакзал, так. Вось што гэта за, за вакзал? Чаму э, Александраўскі, чаму Расійскі, дзе ён знаходзіўся, ці зна... што ад яго засталося зараз? Нічога. Вось цікавае месца, досыць цікавая гісторыя, а насамрэч ключавая станцыя і зноў-такі э, ну, кірунак, зноў-такі заходні. А дзе ён знаходзіўся? Ай, вуліца суражская здаецца зараз гэта а, вось, э, гэта, гэта таксама блізка ад, ад э, мінскага э, наша гэта мінск пасажырскі ад вакзала но будынку старога не засталося таму што опять жа даўся без знаць 41 год бамбёжкі жудасная бамбёжка 24 чэрвеня 41 -го года будынак не застаўся гэта нават не мінск таварны таму што вот, там трошки далей мінск таварная станцыя была а Ну, зда... будинок буд... сапраўды быў будынак вельмі цікавы, вельмі прыгожы і комплексны такі, але нічога нічога не засталося і мала што нагадвае пра тое зараз. Ну, гісторыя ёсць. Мы зараз зробім паузу, калі маце пытанне дасылайце смс на нумар 9705. вернемся да прагулянкі па мінску вачыма гісторыка Ігра Мельнікава праз некалькі хвілін. гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў. Нагадваю, што гуляем сёння па старым мінску кампаніі з гісторыкам іграм мельнікавым нумар для смс 9705. Ігар другім пунктам у сённяшнім маршруце стаіць першая усебеларуская сельскагаспадарчая і прамысловая выстава. Я добра назваў правільна. Як <laughs> я кажу у парку чалюскінцаў зараз будзеш паправляць і тлумачыць, чаму не зусім гэта правільна. Э, тады гэта быў не парк Чалюскінцаў, ну, правільна разумею. Камароўскі лясы. Э, парк Чалюскінцаў ён стаў пасля ўжо э, подзвігу Чалюскінцаў, гэта ўжо сярэдзін 30-х гадоў. А мінская сіскардашая выстава э, гэта 30-й год і для таго, каб звычайны сённяшні мінчук 21-га стагоддзя зразумеў, усю важнасць гэтай выставы, то важна просто две даты назваць 39 год гэта вДНх знакамітую Москве і 30 год гэта беларуская вДНх так, былі першымі канешне мы былі першымі і нават тут былі першымі бо мы былі фарпостом бСр была важным фарпостам сацыялізму камунізму тут вось на мяжы з капіістычным светам вось якраз гэтая выстава на на жаль забытая зусім і гісторыкамі была до апошняга часу і вось на жаль меншукамі э, вайна і хутчэй за ўсё тое што пасля вайны мінск быў перабудаваны гэта вось якраз выцерла всю гісторыю мінска сівазначнай выста сельскогаспадарчай выставы а тады ў тридцатым годзе вось гэтая выстава гэта была важная падзея у гісторыі савецкай беларусі гісторыі бСр выдаваліся у адмысловыя часопісы выдаваліся адмысловыя турыстычныя нейкія гайды кажучы сучаснай мовай э, людзей рыхтавалі для того каб яны прыязджалівалі якім чынам э, інфармацыю давалі <laughs> з фарміравалі нейкія турыстычныя опять же двукосі групы каб э, беларускія працоўныя сяляне прыязджалі у мінск тады яшчэ менск і до 39 -го года і глядзелі вось гэтую выставу карпусы гэта таксама карпусы ў сэнсе будынкі гэтай выставы гэта так сама... про карпусы э, э, камаровскі лес правильно так дзе ён знаходзіўся якая ты была сляпня сёння ёсць вуліца <laughs> туды далей у сэнсе як вот это правильно сказаць за талбухина вось тэрыторыя там завода луч гадзіннікавы ага, завод луч это частка тых же самых камароўскіх лясоў гэта сённяшні парк чалюскінцоў там была балотная станцыя вось вуліца талбухина слепні і там парсяскі сол больше гэта вось той арэал дзе знаходзіліся якраз вось гэтыя павільёны выставы павільёны так разумею адмыслова будавалі э, знакамітыя архітэктары таго часу э, воінаў там ладзько іншыя гэта былі драўляныя будынкі збольшага некалькі штук по моему здаецца некалькі но ну, напэўна адзін быў з цэглы і вось ён перажыў усё здесь да сённяшняга дня гэта адзіны будынак ёсць і што гэта вольце талбухіна а там э, некае прадпрыемства я зараз не буду дакладняць но просто <clears throat> калі я там падышоў куда два назад калі пісаў якраз артыкул выйшаў міліцыянер і і запытаў што вы тут робіце робіць здымкі не так, так здымкі рабіў хадзіў вельмі так прыгадаўся да дэталей я сказаў што гэта же вось да не гэта пасляваенны 50 гадоў да не паказваю здыма гэтага будынку міліцыянер разам са мной хадзіў рабіў здымкі вельмі быў зацікаўлены і вось адзіны э, на жаль гэты перыён застаўся таму што збольшага гэта былі драўляныя і былі планы грандыёзныя там я неяк рэконстраваць неяк засхаваць але нічога не захавалі там Ну, ты казаў что людзей спецыяльна рыхтавалі да мы гэтай выставы Тра... а... Э, мы ў маршрут трамвайбе раз таки пратыскаем что шлях быў не такі просты да гэтай выставы ёсць в вот, моих публікацыях у моих кнігах э, прысвечаных не толькі заходняй беларусі але таксама і бСр э, вось у тым ліку напрыклад кнізе мяжа была под мінскам альбому там есть апісанне того як у пассажиры прыязджалі на э, мінск пасажырскі на вакзалы пра яму уже казалі садзіліся ў э, трамвай э, далей даязджалі як тады вакзал называўся тады не быў мінск пасажырскі мінск, так, мінск вакзал мінск а, вось і насамрэч яны даязджалі там э, да пэўнага моманту перасажваліся здаецца нумар першы па-моему быў трамвай далей другі другі а, спачатку, спачатку другі пасля першы першы да і у пэўны момант ім казалі вы можете перасесці альбо можете пешком прайсці на пехоту менавіта вось там вас прапусцяць і нам трабіліся бонусы можна было перад касай паказаць что ты працоўны что ты арганізаваныя групы прыйшоў сябе могли бесплатно допустить калі не ты все ж таки адзін шоу то там трэба было заплатіць нешта і прайсці сустракалі вось э, гасцей гэтай выставы чырвоныя сцягі там что тады сімвал пСр будет чырвоны сцяг і герб пСр у ўсё і у меня у маёй калекцыі прыватна ёсць арыгінальныя здымкі нават з дарственнымі надпісамі па-беларуску удзельнікам гэтай выставы вельмі цікава вельмі прыгожа выглядалі тыя будынкі ну, дарэчы у галоўным павільёне сацыялістычнай гаспадаркі быў прадстаўлены парт кабінет камсамольскай піянерскай работы быў куток бязбожнікаў таксама раённая бібліятэка все правильно так. так вось э, пра у бібліятэку я магу зразумець пра парт кабінет таксама что за куток безбожнікаў <laughs> так что чаго что там адбывалася такая старонка нашай гісторыі калі одна ідэалогія змагалася супраць іншай ідэалогіі а рэлігія гэта была безумоўна ідэалогія у разуменні Ну она как бы ёсць ідэалогій но гэта быў канкурыруючы элемент для бальшавікоў і безумоўна з ёй спрабавалі моцна змагацца гэта выдаваліся і газета выдавалі друкаваліся і адмысловыя выданні пісбожнік рабілася ўсё праз прапаганду звычайныя супрацоўнікі вось... бок безбожнікамі былі хто самольцы парт актыў то бок з аднаго боку парт кабінет насупраць так разумею быў куток безбожнікаў лектары якія былі добра па-савецку падрыхтаваныя гэта былі людзі у якія вось ўжо ішлі што называецца новым шляхам яны вымушаны былі смагацца но ну, вымушаны ніхто верыў гэта змагацца супраць ксензоў супраць бачушы гэтых праваслаўных ну і галоўнае змагацца за головы маладых людзей атрымліваецца э, столькі ўсё гарадычныя выданні гэта нейкія інфармацыі друкаваныя гэта нейкія лекцыі і гэта ну, нейкая такой цу як вось рабіць змагацца супраць рэлігія а і вось у звязку з усім гэтым набудавалі выстава адбылася і што у будынкі а... знеслі ну вось ведаем што адзін застаўся так да гэтага часу так, э, планавалася будавася як аднаразовалася віталь насамрэч гэта планавалася выкарыстоўваць у менавіта навуковым плане в сэнсе таго што там рабіць навукова-даследчыя станцыі там працягваць даследаванні навукоўцамі з дапамогай навукоўцаў акадэміі навук пСр сапраўды гэта ўсё працягвалася то ўсё развівалася а апошні аккорд мінскасіскаграшай выставы гэта конслагер выстава які называўся гэта вуліцы концлагер называўся выстава выстава называўся выстава менавіта гэта вось а, памяць про тую выставу 30 -го года на гэта тэрыторыя вуліц толбухина толбухінскі сквер бульвар мышнуюсь так? так, бульвар, бульвар, бульвар толбухина дакладна А вось ну для мяне <laughs> хто за мяне сквер на вось на э, там былі там атрываліся э, падчас обороны мінск атрываліся э, рвы супрыттанкавай каб не пусціць немца но немцы прайшлі ўсё роўна а ў гэтых рвах э, хавалі менавіта вось і вайскоўпалонных і забітых жыхароў мінска на жаль трагедыя была вельмі жудасная і падчас вайны там адбывалась таксама загатоўка на лесу таго ж самага у тым парку чарюскінцоў і вось ну працайш так само некай ступені можна казаць што сёння можна казаць што гэты раён не на костках у нейкай ступені больш таго наколькі я памятаю быў нават план пастаноўкі там дзе зараз уваход э, у станцыю на станцыю метро парк люскінсаў менавіта паставіць э, стэлу мінску герой тую што мы зараз маем на праспекце пераможцаў вось калі там пачалі ўсе гэтыя працы адбывацца то паглядзелі што сапраўды на костках гэта жуцца Таму пераглядзелі план і вось перанеслі там на на іншае месца а здесь у цэнтры вось э, гэтага бульвара толбухина мы маем э, вялікае пахаванне э, людзей там не толькі жаўнеры якія вызвалялі мінск 44 годзе жаўнеры чырвонай арміі але гэта таксама і вось ахвяры нацыйскай акупацыі мінска ёсць для цее пытанне ад слухача Віталь з бабруйска піша пытанне ўзнікла да іх гарамельнікава А чаму вуліца прылегла да вакзалу атрымала назву бабруйская калі а Я ведаю <laughs> адкуль пытанне прыйшло з бабруйска. Но ну, насамрэч я думаю, што э, гэта ўсё э, дакладна адказу не ведаю, але я думаю, што гэта той ж самы кірунак э, бабруйскі вельмі важны і бабруйска гэта вуліца стратэгічная была то есть бабруйска это горад быў стратэгічны. Тады вось калі будавалася гэтая чыгунка тэрыторыі Беларусі, то лібава-роменская гэта вось адзін накірунак, а станцыя бабруйска бабруйскі накірунак это іншы накірунак і таму горад гэта заўсёды ўлічвалі і э, горад на бярэзне ў сэнсе і таму назву гэтую канешне утрымлі дарэчы э, калі напрыклад у э, Э, э, э, у 18 годзе тут адбываліся вельмі цікавыя падзеі калі э, спачатку першы польскі корпус выбіў адтуль бальшавікоў э, з мінску а потым у сакавіку была вешана бнр то менавіта вуліца бабруйска гэта месца дзе адбываліся вялікія такія падзеі баявыя там былі сутычкі з чырвонай гвардыі там былі ось, баі і гэты вось па дакументах па якіх я зараз працую якраз вельмі часта вуліца бабруйска узнікае Далей у нас у маршруце фабрыка кухня на Свердлова. Завітаем туды праз некалькі хвілін, нагадаю нумар для смс 9705. in my soul that stay on. горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка вяртаемся да шпацару па сталіцы ў кампаніі з гісторыкам іграм мельнікавым ну і самы час завітаць на фабрыку кухню што на свяжлова ну, сапраўды так фабрыка кухня гучыць даволі дзіўна э, натуральна няма там сёння той кухні і вось як зараз э, перад выхадам у эфір аказалася што няма ўжо і фасаду ну будзем спадзявацца што часова яго няма што ўсё ж так таксама спадзяюся але чым адметнае гэтае месца і ввогуле я думаю што варта ўсё ж таки зарыентаваць у прасторы э, тых хто магчыма ввогуле добра не разумею пра пра якое месца ў мінску вядзецца гаворак касцёл святых сямона і алены вось э, амаль за ім адразу вось такі скверк невялічкі і там жоўты такі будынак вялікі а меншукі больш такія сталыя ведаюць рэстаран папарыць кветка вось там гэта ўсё ну, было... ну, яшчэ я памятаю папарыць кветку ну, добра добра вельмі сталы меншук віталь памятае папарыць кветку і насамрэч у э... Я думаю, што гэта самы галоўны такі аб'ект, які побач з ім знаходзіцца, гэта дом раду. І дзеля гэтага будавалася дзеля гэтага. Справа тым, што дом раду гэта ключавы будынак мінска, гэта вось таго менска даваеннага міжваеннага. І вялікая праблема ў даваенным менску з'есці добрую ежу. Вось той пра што я казаў калі так, быў так, так. студэнтам. А вось... Ну, па парасклетку не хадзілі студэнтам. А ходили, ходили, проходили, я бачу, памятаю, ну просто я асабіста не хадзіў, але мае знаёмыя хадзілі. Но э, 30тые гады 36 будавалася фабрыка кухня. просто я чытаў, сядзеў у архівах, глядзеў э, савецкая Беларусь, э, часопіс іншыя выданні. там было написано, што у мінскую э, у Мску існуе праблема з общепітам. Нема дзе паесці нормально. вельмі часта за адным чалавекам, які сядзіць есці стаіць чарга ў 7-8 чалавек, яны чакаюць. все брудно бруднае бруднымі анучамі выціраюць гэтыя талеркі ставяць гэта далей ну карацей савецкая рэчаіснасць на вельмі жудасная рэчаіснасць і вот няма месца дзе можна нормально харчавацца а тут галоўны афіцыйны будынак дому раду уся наркаматы усе чыноўнікі савецкія і вось існуе праблема і што мне вельмі падабалася што а, про што я заўсёды кажу э, это адметны момант фабрыкі кухня яны рабілі не просто рэстараны сталоўку яны рабілі месца дзе будзець працаваць сетка кетарингу сучаснай мовай кажучы яны развозілі э, харч э, адмысловых машынках с лагатыпамі фабрыкі кухня таму і называлася фабрыка так, забяспечыць вось менавіта харчаваннем вялікую колькасць людзей яны рыхтавалі ежу можна было паседы пасядзець у сталоўцы можна было пасіць у рэстарацыі але акрамя гэтага можна было вось якраз атрымаць гэты гарачы абед і прычым першае каго забяспечылі гэта школьнікі студэнты школьнікі студэнты з дзецкі садкі ну натуральна дзяжчыноўнікі маглі прыйсці канешне хадзілі туды супрацоўнікі людзі якія працавалі ў доме ўраду само сабой безумоўна але ну месца было шыкоўна і плюс самае галоўнае гэта канешне шыкоўны аб'ект даваеннага канструктывізму вось гэтыя насамрэч будынкі якіх э, з аднаго боку засталося э, не так і шмат але яны канешне кідаюцца ў вочы і вельмі прыгожа вот, калі едзеш напрыклад у коўнай там цэнтр коўна знаходзіцца вось весь у гэтых будынках міжваенных просто задышу ну там э, наколькі мне вядома там лазіліся і банкеты і нават былі балі і калі казаць пра банкет я яшчэ сабе ўяўляю у фабрыцы кухні а mm -hmm. А што гэта маглі быць за такія балі Баль сацыялістычная насамрэч э, гэта я думаю что вызначэнне сацыялістычны баль так <laughs> э, балі усе э, ў традыцыях скажем так тых якія прынятыя мы можемм казаць напрыклад пра новы год які быў спачатку выкінуты з савецкага ўжытку а потым і ялінка вярнулася і новы год вярнуўся як свята якое павінна было адцягнуць увагу людзей ад ты же калят ад божага нараджэння і такого кшталту без излішеств кажучы рускай мовы новай але насамрэч сацыстычным стылю безумоўна э, такія досыць вялікія пампезныя мерапрыемства там адбываліся но ну, одно з э, таких архітэктурных пажаданняў у дачыненні да фабры кухань увогуле па ўсім савецкім саюзе гэта э, было каб дах будынка быў плоскі для чаго гэта рабілася не ведаю А я ведаю рэдкі вы скажы ласка буду ведаць я разміш не толькі балі былі сёння то што мы называем тэрасы і акурат такі гэтыя э, буды гэтыя э, дахі плоскі можна было назіраць того, летом э, можна адпачаваць. было адпачываць так і э, паабедаць альбо павячэраць на свежым паветры насамрэч канешне таких такого шталту будынкаў у мінску не хапала і нават э, шыкоўны будынак оперна тэатру у павінен быў быць значна вышэйшы а вот не стал вышэйшы і па планах просто банальна таму што побач знаходзілася э, мяжа з Польшай і гэта аб'ект быў які э, вельмі лёгка з'яўляўся арыентырам для для польскай артылерыі але фабрыка кухня э, фабрыка пух кухня таксама так вялікі будынок і так, так. так само выкарыстоўвалі дарэчы што адбывалася з э, гэтым будынкам падчас э, войны нацыскай акупацыі недавно калі вось я рыхтаваў кнігу мяжа была под мінскам а, я набываў вельмі шмат здымка у тым ліку на eBay і тады я набыў таксама шмат здымкаў акупацыйных з альбома мінск і вось там быў купаўскі тэатр бДт і там была на не фабрыка кухня а тойчас хаус нямецкі дом гэта была афіцэрскае казіно якое выкарысталася як гатэлі як казіно то бок гэта не казіно ў сэнсе пасядзець пайграць а адпачыць для афіцэраў і будынак выглядаў вельмі шыкоўна то бок ну не было вялікіх разбурэнняў не было нейкіх вялікіх знішчэнняў Ну і вось у э, досить, досить цікавий такий будинок, хоча, <laughs> можна сказати, цікаво так само і про Купаловський театр, так само Deutsches Haus. Ну, Це так. під час окупації було написано і використовувалося, хоча там значно більше інших івентів відбувалося, таких уже з уділом ніякого білоруського активу. Який люс фабрики кухні пасля войны а, гэта знотки рэстарацыя гэта знотки сталоўка і да сённяшняга дня што называется легенду про квапапараць кветку ты ўжо ведаеш і іншыя ведаюць а, будынак які мае вельмі яскравыя рысы функцыяналізма ці канструктывізма ён кідаўся вочы і яго не перабудоўвалі яго не знішчалі яго не не яго выкарыстоўлю весь час па прызначэнні але ж вельмі шкада справа э, тому что будынік з'яўляецца помнікам архітэктуры якраз канструктывізму і літаральна пару дзен таму я хадзіў з турыстамі з германії з нямметчыны якраз яны ўбачылі як на іх вачах фасад шкляны знікам Ну будзем спадзявацца, што ён з'явіцца. А дарэчы, вось чаму б, э, напрыклад, не зрабіць там э, музей грамадскага харчавання, не ведаю. было вельмі цікава ўвогуле зрабіць э, музей міжваеннага Менску, напрыклад, такім будынку характэрным, там што ў доме рады ты не зробіш. Дом рады гэта афіцыйная установа. А, да, гэта зразумела ну, выкарыстоўваецца да сённяшняга дня А вось будынак які <laughs> знаходзіцца побач з домам урада але такі ж самы гістарычны Я думаю что там было б насамрэч вельмі шмат плясовак і для грамадскага харчавання і для таго каб паказаць гісторыю ось забегаючы там трошки ў бок літаральна учора я быў у берасцейскай крэпасці там ёсць афіцерскі клуб там зрабілі ў адным з памяшканняў афіцерскі клуб аднавілі яго конечно не дакладна зусім але аднавілі ўсё што было что называется звязана з гэтым бо царква як якая выкарыстоўвалася як клуб я немагчыма зараз выкарыстаць а вось месца гэтае яго можна паказаць і расказаць гэтую гісторыю вось такого аб'екту не хапае мінскаго цэнтра дарэчы ёсць там яшчэ одно э, такое мне здаць цікавае збудаванне э, гэта не было запланавана таму калі раптам э, не па теме то так і кажы там дзе месціцца музей кіно то Э, ведаеш гісторыю гэтага зараз чымсьці я, зараз, э, я так, не вывучаў гістор гэтага дом гэтага, гэтага будынку але я тебе скажу дакладна што заўсёды раю ўсім схадзіць у музей кіно Таму што э, для мяне асабіста чаму цікава было гэта мульцікі беларускія савецкія беларускія мульцікі якая гісторыя гэтых мульцікаў просто вельмі цікава там сабрана паказана Ну наконт музея праз некалькі хвілін завітаем у стары музей вялікай чыны вайны дакладней у тое што да яго засталося <laughs> да яшчэ дакладней нічога на кастрычніцкай плошчы so he won't see about sing горада праз гісторыі яго жыхароў. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Працягваецца шпацар па старым мінску, сёння экскурсію нагадвыладзіць гісторык і гармельнікаў. Э, Далі ў маршруце стары будынак, як казаў, якога няма, Можа, там яшчэ падмурак, які застаўся э, музею вялікай айчыннай вайны. Здавалася б, знешне асабліва нічым не прыкметнае збудаванне. Э, ну хотя может для некага яно ну, сапраўды нечым вельмі ну, ты ж прасіў каб гэта вось, было так. связано вось але сама цікава разумееш э, вось ніхто не звяртаў увагу на гэта на гэты будынак ну стаіць сабе і стаіць музей як толькі з не пачалі пачалі так <laughs> згадаю э, колькі спрэчак А што цябе сюды прывяло чым ён для цябе такі дарагі А вось добрае пытанне чаго з якога мы пачыналі па сутнасці і гэты музей а, для мяне адкрыўся спачатку нават не гісторыі вялікайчыннай вайны а з гісторыі афганскай вайны калі мы з бацькай які удзельнічаў быў там у Афганістане паехалі там была выстава адмыслова невялічкая выстава я паглядзеў тады яшчэ малым хлопцам быў а другі момант гэта э, пачатак 90 году а другі момант это 90 гэта 98 год якраз э, э, вось ну досыць важны момант таму што я працаваў у не працаваў вучыўся у беларускім дзяржаўна-тэнічным універсітэце і у праходзіў практыку мы у гэтым музеі і тады мне трэба было падрыхтаваць одну з экскурсій я пайшоў я была перша твоя экскурсія так? так ну па сутнасці я быў студэнтам яшчэ другой другого курса і я ўсё гэта вывучыўся гэта паглядзеў рыхтаваўся я на пачатак войны А прийшлося мені розказувати про супра... тих, хто супрацовнішав з нацистами. А що значить при... прийшлося? Ректував сюди одного, а як так здарилося? А що? так отрималося, що мені хотілося розказати про початок війни, про 41-й год. І я вельми шмат ведав, я вивчив цілу тираду з фільму «Державна межа». Я хотів розказати, які поміжні отряди рихтувалися до оборони і приймали удел. А потім оказалося, що не ну, ведаєш, тут уже все перекроєно, і давай ось про це розказувай і прымалі нас тады дырэктар по-мому ці зам дырэктара гэтага музея і вось я вывучыў увесь стэнд я тады добра быў падрыхтаваны таму што вельмі шмат матэрыялаў было я гэтымі каналпрацаністамі цікавіўся Ну і вось вось якраз э, прыйшло і э, расказаў вельмі шкоўна і та экспазіцыя якая была ў тым музеі мне вот так запала ў душу я яго дакладна ведаў зараз вельмі часта бываю новым будынку але той будынак э, і та экспазіцыя у я думаю что одна з цікавішых была у мінску тым якую я ведаю які якія памятаю і вся гісторыя ввогуле гэтага музея якая пачалася яшчэ з моманту калі Беларусь была купавана нацыстамі это 42 43 год калі была першая выстава яшчэ ў москве Беларусь змагаецца і Беларусь будзе вольнай і потым 44 год вызвалення менску ўжо ад нацыстаў і першым у музей ствараецца на плошы свабоды і потым 66 год калі мы маем уже той будынак Но ну, гэты будынак акурат э, збудавалі под музей так і самае цікавае что канешне гісторыя калі вось музей рыхтуюць на працягу войны рыхтуюць яна вялікая і вось супрацоўнікі музея весь час про гэта рассказывалі что э, яшчэ беларусь была акупаваная а музей рыхтаваўся музей а, вось весь час збіраўся і у яны маюць вельмі шыкоўныя экспанаты ну, вось калі пра нас скажем з сучасны будынка музея вялікай чыны вайны так і э, былы ну то я так разумею таксама было шмат у фондах усяго і можна ж было фонда не знішчаны маю на увазе ён жа стаў за малы не сёння не учора гэты будынак ці тады яшчэ яго было абсолютно дастаткова Ведаеш, Віталь, тут, тут пытанне іншае тут пытанне тое што музей можа быць просто перайшоў вось як мы казалі про вакзал ён перарос сябе і ну, сучасныя музеі гэта музей інтэрактыўныя чалавек хоча прыйсці дастаць планшет паглядзець на qr-код пачытаць нешта у мультимедыяльным фоне там ці рэжыме а той музей старыя ён у вот 66 -го года ён быў менавіта ў в этой фазе 66 -го года не хацелася б как канешне памяняць змяніць зараз дарэчы распрацоўваюцца фарматы ўжо новой нацыянальнага гістарычнага музея і з карла маркс ён павінен пераехаць на на Да. Добра, калі просто пераехаць калі Я спадзяюся, што той будынак застанецца а вось будзе ўжо э, новы інтэрактыўны музей понимаеш справа тым што канешне э, сучасны музей вось той які мы зараз ведаем ён сапраўды інтэрактыўны э, там шмат тэхнікі там шмат дыарам якіх не магло быць у тым музе які быў на кастрычніцкай плошчы але разам з тым той музей які быў ён быў таксама тульны ён быў цікавы і ён быў па-свойму ён захоўваў па-свойму той дух савецкай бСр які быў э, калі ствараўся гэты музей і гэта тыя моманты які пра якія ну я заўсёды кажу з э, пяшчотай ёсць яшчэ ў маршруце адзін будынак якога няма сёння ўжо гэта будынак э, вДнг Чым, чым, чым, чым, чым табе гэты будынак быў такі дарагі а, ну дарагі я не сказаў бы што ён быў ну, я яго абраў да таму што я банальна там набываў кніжкі это просто просто адказ тому что у меня звязана гэты будынак э, вось э, на насупраць оперна тэатра э, на вуліцы анкі купалы з тым что я шмат разу туды прыязджаў на кніжныя кірмашы а апошні раз я туды прыехаў завітаў калі была вялікая турыстычная выстава і там былі прадстаўнікі рэканструктарскіх сфер я таксама там быў і вось я там паспеў яшчэ паказаць расказаць сваю гісто рэканструкцыю экскурсію рэканструкцыю мяжа лесаслаўя а А разам з тым, канешне, сам па сябе будынак на той момант, калі ён з'явіўся, ён з'явіўся на 50 год БСР. Гэта было прарыў. У гэты будынак вадзілі ўсіх гасцей, знакамітых гасцей БСР все замежныя дэлегацыі туды прыязджалі вось это было ўжо дасягненне показалі расказалі і на архітэктару тым ліку левін э, маглі вельмі шмат атрымаць по галаве за тое што яны так смело падышлі аказалася што вельмі цікава яны збудавалі здаецца ну, у іх у проектах было яшчэ смялей ўсё так, так і безумоўна ім там відаць сказалі што такой смеласці мы не допустим на месяц разам з тым э, все ж таки змянілі вельмі шмат зрабілі э, цікавага гэтым гэтай шклянкай і здаецца дачка левіна вось вось я рыхтуючыся до нашай перадачы прачытаў казала пра тое што ў гэтым будынку можна яшчэ ўбачыць той антураж які панаваў у архітэктуры 60-х гадоў вот нават у тых вестыбюлях калі на калі гэтая шклянка была уже пустая уже рыхтавалася да знішчэння можна было ўбачыць смелыя рашэнні для 60-х гадоў вось тых архітэктараў знакамітых архітэктараў беларусаў я тут цалкам у ну прытрымліваюся гэтага хотя вот у гэтым моманце ёсць нейкія магчымыя плюсы тому что зараз мы маем шыкоўны э, від на верхні город ну, пакуль что пакуль что а ну маем і маем таксама ну вось побач будынак здаецца ну, месца шпіталя у не гістарычны помнік яго знеслі але разам з тым усё роўна ну, так, как бы... ну, атрымліваецца што мы сёння гісторыі гулялі па тых месцах на якіх альбо ўжо няма тых збудаванняў пра якіх э, але я ёсць у наших сэрцах і наших... так, выздрачы і ізноў пытанне ад віталя але так калі можна караценька э, у свеце са згаданай кастрычніцкай плошы дазволю сабе запытацца ў ігра ці варта вярнуць зруйнаваныя некалі не толькі будынкі савецкага часу але і ранейшыя касцёлы і кляштары і магчыма тое э, ці магчыма тое наогул і ці варта імкнуцца іх аднаўляць безумоўна я хотел бы каб у мінска былі не толькі савецкія пабудовы а каб там былі таксама і цікавыя тая ж напрыклад чыгуначная царква якая была побач домам урада і цалкам знішчана і таких месцаў досыць шмат і хацелася б канешне но у у нас вся Беларусь наша коўная она складаецца з такой колькасці гістарычных аб'ектаў якія просто ну калі ўсе абнавіць адбудаваць э, ну, была просто цукерка не краіна ну, грошы час і самае главное жаданне яго не заўсёды хапае Я думаю что Менск гэта город такі развіваецца ідзе наперад і э, мне мне по падаецца што хопіць нам розуму ўсё ж такі не толькі рабіць э, э шкло і бетон а рабіць і не толькі аля старое а аднаўляць тое што было на гэтым экскурсе наша скончаная завершаная але маю колькі пытанняў якія не тычацца непасрэднай экскурсіі чым для цябе пахне мінск альбо пах з якім асацыюецца мінск Э, апошні час ён пачаў для мяне асацыравацца э, з запахам ваніліна прыемны запах якога мне вельмі бракавала напрыклад якую які я вельмі добра адчуваў у еўрапейскіх сталіцах э, каляды святы нейкі ты ідзеш і паўсюль нейкі пончыкі нейкія там крамы прыгожыя і вось гэтага не хапала А зараз гэта ёсць адчуванне еўрапейскасці ў гэтым горадзе вось праз гэты прыемны смачны запах і разам з тым канешне гэта запах гісторыі <laughs> запах у сэнсе вось а, той пампезнай маштабнай прыгожай савецкай архітэктуры прыгожай у сэнсе сталінскі ампер у сэнсе функцыяналізм даваенны ці канструктывізм гэта ўсё для мяне вось менавіта у ну, нейкі запах эпохі а помніка каму ці чаму на твою думку не хапае мінску а, мне хацелася б каб мінску з'явілася два помнікі а помнікі кастусю кліноўскаму і помнікі тады ўжо касцюшку ці хацеў бы каб тваім прозвішчам калі-небудзь назвалі адну з вуліц мінска <laughs> вельмі такое цікавае пытанне я конечно не скромны чалавек але але хотел бы э, справа тым что насамрэч э, но ну, тапаніміку нашу трэба было б памяняць Дзякуй табе раз за гэтую экскурсію я нагадаю што сёння шпацыравалі па сталіцы з гісторыкам кандыдатам гістарычных навук ігарам мельнікавым да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складаецца гісторыя і горада. Кожны панядзелак а 21 гадзіне Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. У перадачы мінская брукаванка.